Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Anta sahib rodoh Anta babullah Sohibul wasilah Sohibul fadilah Lirido ilah Bisyafaati rasulillah Biniatin soleha Biwasilati nabiyika Wa rasulika habibil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwajihi wa duriyatihi Minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wassalam Nabiullah Dawud Nabiullah Khadir Nabiullah Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya wal Mursalin khususan Malaikatil Muqarrabin Jibril Mikail Israel Israfil Kiroman Katibin Alaihimussalam Husanlah Hadrati Ruhi Kanjeng Sultanil Awliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Usallah hadrati ruhi awliya il kutub Sabdur Rahman Sabdur Karim Sabdur Aziz Sabdur Jalil rahimallahu anhum. Sallah hadrati ruhi ashabin nabi kullihim khususan khulafai rasyidin. Abi Bakrin wa Umar wa osman wa Ali radhiyallahu anhum. Sallah hudrati ruhi il karomen bimakbaratil baqi' wal ma'la sun suhada Uhud khusus sahabat Hamzah. Sallah hudrati ruhi a'immatil arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki rahimallahu anhum. Oh, Sallah hudrati ruhi masyayikh Qadiriyah wa bandiyah wa jami'it turukil mu'tabarah. Jamil Aulia Itis Atil Jawiyah Alladhi Balagutin fi Indonesia Wal Sunan Ngampel Raden Rahmatullah Saya Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Maktu Ibrahim Sunan Bunang Sunan Muryo Sunan Kudus Sunan Kalijogo Raden Said Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jamil Aulia Wali Wali Kendal Patah Bondo Nosari Jamaah Masjid jami al mutakin ali kuburina hadil jamaah baina baikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa alina walikum wa li muallimina wa li muallimikum wa masyaykhina wa masyaykhikum khususan Murabbi ruhi wa syaykhi simbah yai maksum mahudi bin Ahmad Yasil Karawi batul remai batul zaini musallihul hati wa abi wa umi wa ali kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat badilati Isra Mi'raj Nabi Muhammad ghafarallahu dzunubahum Wasadaru yubahum wa yulida rajatihim biniyatin salihah birrul walidin hasil maqasidana hadhil jamaah fi maqasidi dini Wa dunya wal akhirah bi barakati siri lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi Alladhi anzala alayna Bifadlihil karim Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain amma ba'd faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wasta'inu bis sabri was salah al ayah al kurama al aiza al aiza al muqarrab hadratal masyayikh wal ulama saestu para gung para luhur inten ratri kula wentras santri kiai-kiai dono sari ingkang sami lenggah duki kula pundi kula hormati senaos boten pun absen panjenengan dika kersa nenggo paring berkah panjulu donga Mugio berkah ono ingkang derek rawuh meniko diriwangi dan ponco uro kerso nenggo mugio berkah dungo penjenengan diko kiai paringono bejo mulio panjang umur panjang yuswa besok pinanggih wonten suargo Allahumma Allahumma utami romo kiai mastuki romo kiai haji mastuki romo kiai haji muhammad husairi kata kiai pengasuh pondok masjid musola majelis taklim kula pundi kula hormati kula bekteni kula cadung berkah rinten dalu ratri pejabat aparat yang terhormat patepun Donosari petinggi lurah cari kami tua kadus RW RT sedaya ingkang kaparingan derajat pangkat dunya Mugi dadekno Sarono pengapuro, besok dadi pangkating swarga Allahumma Pak Lurah ingkang minulya Indin Pangestu niki dalu mbepir ilmu. Dangu lain nunggu Kiai Dugi malah udan kok kaya ngene. Muga-muga berkah ana. Eh tambah berkah panen malimpah Allahumma. Biasane ra tau udan kojok kono ku yo kendal yo ra ana udan. Mlebu mrene kok disok-sokno jawah. Mugo mugo sejo dadi owah. Dadi tambah berkah Allahumma. biko trita ab ganjaran delok kangelan. soyo gede kangelani, soyo gede ganjarani, Al jannatu mahwatun bil makarih wa inna naro mahwatun bil adat. Suwarga dikupengi perkara sing nyengitno, Neroko dikupengi perkara sing nyenengno. umpama ngundang dangdutan biduan sing rodok melorot lek katokan ning lapangan lek jogetan ngombe karo plosan umpama ora udan wedo njaluk siraman air air iki ana pengajian kok digrujuk kelawan udan niku tes-tesan kira-kira mulih kelonan apa cek ngenteni pengajian niku tes-tesan muga-muga rezekine gampang kuat iman Allahumma Allahumma sedaya kadang santono manunggal cipta rasa panitia masjid agung al mutakin ya Allah kepingin antri isrok mikrot ning ora uman jadwal eh ngutawara pokoknya menyambut isrok mikrot yai niki perdana kalau nembi wangsul umroh kalau wingi niki ngaji pertama niki mbah isop ora bingung kalau lali limulas dino orang ngomong nyekel mikulah niku sing tak omongno ki kok apa iki judule kok Isra Mi'raj urung wayahe kok wis Isra Mi'raj aku urung siap iki mau Pak Moga-moga sedaya kanca panitia kelangkung bangser ya Allah dan ponco ura tentara suwarga bangser niku bangser, tenan kok wis kok keamanan kok payungan wis werna-werna iki watuk turahan wingi yo malah ning kene dudani sisan ya Allah ning Mekah iki ya Allah kabeh kok ya do watuk sing ora watuk mung siji unta yo nggih kok niki turah watuk malah ning kene digrujuk hujan muga-muga kanca panitia ya Allah kaparingan berkat jazakumullah khairul jazak piwales Eh muga-muga piwales traju dening Gusti Allah amalan makbulan indallah amin Allahumma monggo jamaah ingkang somo lenggah bismillah jangkah metu ngomah mau yo ketok terang lah kok tekan kene wayahe kiai munggah lah kok yo Jawa muga-muga sing dosa mirawuh Gusti Allah ngesoki rezeki kaya dini jawah. turah malimpah-limpah iso Mekah Madinah Allahumma iki enten malaikat sing derek kura muga-muga mustajabah eh sing dugi tak dongakno dawa umur gampang rizki sing nyandang sukerta gerah loro paring ngono waras entuk tombo mari sing icih joko muga-muga ndang payu rabi sing joko rabi le rabi iki bekakas ora mung kanggo nguyoh yo le rabi sing ije perawan-perawan muga-muga ndang entuk suami sing perawan mbah mbah ya aja melu amin rabi meneh banyak sampean mbah ndongake anake kok ya iya sing tuwa-tuwa muga-muga lek ndang lunga kaji kok malah mati amin Allahumma sing do duwe utang muga-muga iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali malah ra nyarutan monggo lisanun dakirun kolbun sakirun badanun sabirun lisani digawe dzikir alhamdulillah ah, waras alhamdulillah kudanan alhamdulillah saya teles kebes-kebes ganjarin luwih kathah alhamdulillah bon jenengan purun diudani, Bu. bon monggo dipun udani ki Mbak. Mengkih nek pun kondur dugi griya kandha kalbun sakirun atine ingkang sami syukur iki dina kathah ingkang sami lirwa menungso sami ninggal kewajiban nindakno perintah Gusti mau kawasa pirang-pirang nikmat diwenehno wongi yodo krosong rimo ning lali syukur mring gusi moho kawoso oh oh titenono nikmati jijiko dipindah kekno wong liya dijoli musibah bencana bencana iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean ya Allah badanun sopirun, sing sabar ngenteni dongane kiai mengko nganti lebari jam 1 kira-kira ndak jenengan kuat ngenteni dalam, besok ketemu nang Suwargo, Allahumma kita is mulai rodok terang niki ya Allah sallu ala Muhammad wa karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Ben koyok pengajian tenan iki kagak ambek ngeling-eling kok yo. Selali apalane kok piye. wa karom nanyong ingsun gusti Allah gawe mulya nang rika bani adam manungsa gusti Allah lha ngendika aku gawe moyo sira manungsa nek kira-kira wis rada ora udan diprok mboten napa-napa teles-teles sing banyu nggih to mboten napa-napa diproki mawon niki alon-alon sik wengko nek mulai rada panas rada eling gara-gara ni metu niki nemtas sing eling-eling niki kok kan muga-muga cepet kaji amin Allahumma wa karom nabani adam kowe tak gawe mulya anak adam menungso wa amalnahum bil barri kowe tak pasrahi daratan tetukulan rumangkang kebu sapi jaran mriki dang menjangan lumaing bumi mbok tanemi tanduri wong dono sari dasri kuping durungokno lehmu ngaji aja mung bendina menelengi kiai gota ganti kiai lebaran sing nyentel ning wes, wis wes, wes, bablas apa gunane bumi mbok tandur pariso nempur kacang ijo gawe bubur kapuk mbok pantal kasur mbaku nek gawe rokok nek awek elek ya digawe susur laku kok kowe kudu lali syukur musibah lor kidul ayo do syukur alhamdulillah wal bahri segoro isine apa kabeh tak wenehno marang sira kowe tak kei rezeki sing luwih apik tinimbang makhluk liya wa fadlnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila makhluk liya ki pira ijih luwih mulya sira kowe tak gawe sing paling mulya sing bagel ganteng paling bagus yu gambar sampean ngocok dibanding no makhluk apa gak ono sing iso ngluwi ganteng ayuning kaya dening menungso ya Allah rambut kene ditukulake ben ora mletek kena panase ya tambah ganteng cukurane ya le bro nyumuncrat abang semirane Eh kene bathuk nggo kanggo sujud mata ya Allah siji rong miliar dituku dinyang ora entuk loro patang miliar tukokno Honda entuk pirang trek ngono ijeh ngaku kere mata ben udan ora kebanjiran dikeki tambah alis tukul dhuwuring mata iku nggo nambahi udan ben ora banjir mripate alis ngono ya dikerok dientek diganti sepedol Nanti linci bekoi surit meduro kayak wala kena udan mah luntur kayak gerendong. Lalu ngorah syukur kok. Irung ya Allah kok lagi mancung kok metu mau mancung menjeru kok apa bentuk eh. Bolongan irung kok yuk ning isor panggonan ini umpomo bolongan irung ning dur. Wala udan banjir irungnya. Ini betul. Iki ora tau do mikir kok. Tika iku ping yo sak setel momo si tok lha jak omongan lak yo ora krungu to yo. kuping jari kaku turun jepiping jujune lenggahe Gusti Allah bahane kuping kok ya empuk umpama kuping digawe rada atus apa ora ngrusakno bantal nek tul kasur bodol bantal suwek lepok ya iso mentul-mentul ya Allah kuwi dudu cendelan wajang orang nggo pantes-pantes nggo ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping apa meneh kok kiai niki Joko Goro Go golek ana ra kuwi rasa, ayo ngaji kuwi goleki rasa, rasa salah ben dadi genah, rasa lali ben dadi eling, rasa maksiat ben dadi tobat, rasa keminter ben dadi bener goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing rawono tentrem sing teko adem jenjem barkudanan, kudanan nganti jendhin-dinden. Muga-muga adem ayem tentrem. Amin Allahumma. Lu goro-goro iki ana jlentrehe mengke. Iki nek sing goro-goro asli palsu ya ora ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, bentuk sing ayune kaya ngene, gantenge kaya ngene, sing pesek ya disyukuri hadza ming fadli Rabbi, Keresek-keresek godhong jati, pesek-pesek menarik hati, Umur dawa, ambekane rek nek ngambung mepet ngusek terus mi parmi. Salu ala Muhammad. Ora syukur kok piye ya Allah. Sing sabar digawe cetak kaya ngene. Lu ngono kok malah diasorke derajate. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sing muni Allah muga-muga cepet kaji. Aku iki ora muni kok yo melongo tok lambimu kok. Kancane Allah kok malah ngawah tok kok. Iki Joko goro-goro tenan ora asli Joko goro-goro yakin asli yo Kasmira. Kaya ora percaya masak iso rong dina ngulung beja-bejane kok. Salu ala Muhammad. Piro dosa menungso ije gede pengapuran yang gusti maha kawasa. nek sira tobat nyata istighfar mbok waca kowe getun nelongso ora bakal maleni dosa sing lewat kadaluwarsa ijih gedhe pengampurane Gusti Maha Kawasa ning aja pisan-pisan sira sirik niku tono nyembah perkara liya la iki dina wititan gedhe kon gawe omah lawange lah kok malah disembah-sembah disajeni disuwuni watu gedhe nggo dalan gawe bangunan malah dadi kenteng disembah-sembah ya Allah ya Rabbi lirwa marang Gusti, percaya karo makhluk akik disembah-sembah dukun, nek ana-ana udu ya rukun ngono ki bendi napa wae udan ngising ngono ki ngundang dukun, kok nyatane golek dukun pira ya udan ngene kok. Selalu Allah mama Eh, alhamdulillah ya Allah Gusti Allah paring ridho. Alhamdulillah terang. Allahumma shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. An-Nabi An-Nabi sallu alaihi Salawat Salawatu alaik Paisi lenggah kulon jenengan kanti solawat Gondowangi mambu para malaikat Mugo mugo wonggo rahmat Allahumma An-Nabi An-Nabi sallu alaik Salawat Salawatu alaik Wayanna Wayanna lo barokah Kuluman Kuluman salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya rabbi salli ala Muhammad Allahu ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma rongsoan pinggir pojokan utang mung bisik ana jaine apa ora golek jae ketemune susu wis seru ora apa lalu ala Mohamad Wetu kesemayangan kula penjenengan ingkang kaparingan hidayah Islam alhamdulillah Orang gerwong urip ning donya kuwi duwe iman, orang gerwong iman kuwi Islam. Orang gerwong iman Islam gelem pengajian, orang gerwong iman Islam pengajian udan-udan ije ngenteni pengajian akeh sing do bubar dalan iki mulai terang kepingin cedak kiai pro ning gone jomberan mriki unjuk asminah nyedak mriki mawon ya Allah Gusti aku ora karwan ora ini, aku masalah ngadeg suwe-suwe kemeng siti kok la ilaha illallah ketok lambi ini masalah sarmina sarmina Ya Allah ya Rabbi, gundeli Islam. I ingin eh selamat laksanakan A ajaran M Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad Allahumma I e subuh e luhur a asar e maghrib isa urip kepenak ora bakal ngayak-ngayak. Subuh iman tangguh panen padha woh Duhur urip makmur nganti tekan jeru kubur salat asar nyegah nahi mungkar urip ora bakal kesasar nglakoni magrib nyatane urip ayu lakoni sing tertib Allahumma kekir iki dina suhi khisalim iki ana limang perkara ayat tali agung bina iki jagat kacoba limang perkara ngadeg mboten apa nggih ngadeg seneng Bu nek mboten ngadeg mboten seneng <laughs> Wang wedok senenge nek ngadeg mbon aku tak ngadeg <laughs> iki geger limang perkara kacaba jagat dunya siji lam tadharil satu fi kaumin hatta yu'linu biha illa fasa at-taun wal auja ki kalam menafi isbat iki ana istisna mustasna mustasna minhu ora ngep ora pertelo kejemberan kemaksiatan kemungkaran perzinaan ana ing kaum ngeding cetha-cethonan kejaba bakal ana panca baya loro ataun pagebluk mayangkara nomor loro ne ojak kelaparan kono kene ciloko isini musibah bencana gampangnya ngerti nek wis donya niki edeng-edengan cetha-cetonan fahisah kejemberan kemaksiatan kemungkaran tulisan karaoke wis cetha ning pinggir dalan kamar ditulisi nek iki 20000 iki 200000 nek wis jam 3 rodok mulah pedotan yu lho kandhani kok Wong ireng eli 50.000 kok, Kang. Lho kok pengalaman mentok ya ini jarene. Kita wis edeng-edengan kaya ngeten iki ya Allah, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan tidak ada kata malu. Orang yang melakukan saiki ora joko, ora perawan, sing tuwa ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek yo yang jangan sms Beri Mriki nggih Ya Allah Gusti, masa Allah. Nek wis kaya ngene iki siji, ataun pagebluk mayang karo isuk loro sore mati, akeh penyakit angel tombone. HIV AIDS niki masa Allah. Iki dukune aja payungan. Lah dukune payungan ayo udan. Dukun kok payungan. Udan maneh kan. Eh, ya Allah Gusti, masa Allah. Iki penyakit warna werna sakniki kok Kang. Zaman biyen zamane Mbah Yai, zamane Mbah Sepuh, mboten enten penyakit model-model sakniki ya Allah. Nggo sing sugih, stroke, sing kere, stres wis dadi Kira-kira milih ndi sampean? Iki penyakit warna werna biyen ki lho masyaallah. mung godhong maribang dibobokno ngono ku ya delalah waras saiki obate angele ra karuwang masyaallah iki ujian kula jenengan usume wis LKMD lamaran keri metenge dhisikke Joko Prawan pergaulan bebas karuan malam Minggu janjian. Lha apa teko pengajian ketoke pamitan karo wong tuwa metu pengajian. Mung ya bonceng-boncengan malah udan sisan ngaup ning gone warung delalah kok ya kosong sisan. Joko karo Prawan mulai cekel-cekelan tangan. Wong loro sing teko setan akhire nyetrum ndrek ndrek ndrek ndrek temenan meteng anak sampean. Astagfirullahalazim. sing wedok malah iden sisan kok. Wong cedhek ki nek ngrayu pintere ra kan liya sing tak demeni nang dunya sekliyan Erika sekliyan Erika dilangka sing lanang lha kok sing wedok jawab pipiku kiye ngurika lambiku kiye ngurika tatoku kiye ngurika irungku kiye ngurika kabeh duwe ku kiye mung kandurika gaban jero ngurika gaban jero ngurika sarung dhuwur ngurika nyoyor ngurika ate ora mateng jajal ta kanggo rok sak dhuwur dengkul boncengan mekakah sisan tek ora klebo norong-orong anak sampeyan kan. Pegel aku rasane. Nek wis kaya ngene iki, penyakit werna-werna. Aojak ketoke masa Allah kelaparan ning ngendi-ngendi, kemari palo jinawi dono sari teblokno, ya Allah bocah mangan semangka. Eh ngising kuwasi tiba lah kok tukul saking subure Indonesia ning kenang opomu kelaparan di mana-mana yang kaya makin kaya yang miskin makin seng seng seng seng semarang wah Ya Allah Gusti Masya Allah Astagfirullahaladzim mula ayo pak bu golek no ilmu anak dijak nang pengajian cilik rong tahun urung ngerti angger dijak untuk barokah pengajian jadi anak soleh solehah amin Allahumma ngaji ngatur jiwa dandani ati tak rewangi aku dan kaya ngene iki apa sing dingendikakno aku nggawa jolo jolo alat sing kanggo golek iwak apa sing dingendikakno bakal tak jolo tak lebokno nang jero kepis rupaning atiku mengko bakal entuk jolo tundo tundo gitu ingkatan derajat makom nang resanipun Gusti Allah niki mengke nalika lakon Raden Werkudara munggah puncak 17 lakone Werkudara munggah ke swarga sing kuat entenono sing ora kuat mulih iya pun nopo deren ngantuk piye wong isar kapah-kapah kok yai mas Mas mas ayo padha ngaji Mas mas mas aja ngaku kecuti arepku tansah padha ngaji kabe kang saku tansah padha ngaji nuruti kabe dawuhe rama kiai elingo jaman wis tuwa Oh, okay. Jogo zaman sak menika Malik mongso dakwah Iling-iling zaman kanjeng sunan Kalijogo Jahiliah, ortodok Luwe gampang kandanani Iki zaman biyen Islam hurung iso katompo Isine Hindu Buddha kejawene wong Jawa. Jawa Masjid Agung Demak Bintoro wis jumblenggreng apik kaya ngono dereng enten menungso sing gelem ora reka daya Wali Sanga luwih-luwih Kanjeng Bonang Sunan Kalijaga gawe reka daya seni budaya kerawitan DITUTUK ngarepan Masjid Agung Demak Bintoro ngrawuhna para menungso kempul DITUTUK kempul karepe ayo padha kumpul ayo padha kumpul ya bunaya Idza ra'aita qauman yadhkurunallah fayajlis ma'ahum ger anakku nek ana grombol-grombol sama maca Quran dikir nang pangeran melu kumpul teko ya ger umpama ki wong alim manfaat ilmumu umpama wong gendeng ilang gendengmu umpama Gusti Allah nibakno rahmat kuwi entuk rahmate ya ngger sawalike to le ana grombol-grombol sing tanpa dikir nang pangeran isine mung jegwe-jegwetan oplosan kae padha ndangdutan tanpa eling pangeran beber Quran aja melu kumpul yo nggir umpamake wong alim ilang ilmumu umpamake wong bodho tambah gendengmu umpama gusel nibakno andape entuk antut andape kumpul wong adul minyak kowe iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang ora suwisi kowe melu mambu tai nggir kumpulmu kok karo kiai senajan dudani kowe ngenteni nganti kok jam siji didongani iso selawat nabi sing mbok waca gandane wangi besok ketemu Kanjeng Nabi nang Ya Allahumma. Lah kumpulmu kare wong tukang judi remi cong yang whisky brandy campur banyu aki mbok goblok dadi siji senajan kowe ora melu mung delok tok kok yai delalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu kuwi ya apa ora disukiti. Wis dikandani wong Donosari dituthuk kumpul karepe bendo gelem kumpul. Walah ana kempul Damara ora entuk mlebu masjid Demak Bintara ndelok wayang durung iso karcis kudu mbok bayar kowe iso mlebu gapura siji-siji maca syahadat minangka dadi karcis ndelok wayang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul Hindu, Buddha, kafir jaman semono sahadat diwaca kowe lewat Togapura saka tembung Gopara iki dina kowe Singapura dusa Islam agama entuk kowe lenggih serambi ning sikil mbok kubah ana ing blumbang ngarepan masjid kuwi Masjid Agung enten blumbang ngarepan kanggo ngombah sikil ngundu jaman wali Gurung iso wundu sing penting sikil dikumbah tangan diceluk-celupake rai diusapi padha linggih serambi. Ya Allah, santri Kanjeng Sunan dikon ngebyar ngurung kumpul ijeh nganggo siter. Siter niku nganggo son musti sewa diunekno banter. Ya Allah, muga-muga ora ana sing rusak, laris sone. Amin Allahumma. Muga-muga ya Allah diriwangi kudanan kaya ngene lis, ne ya laris syutinge laris, sing diterop laris kabeh panitia kabeh dikai berkah. Amin Allahumma. Masya Allah Siter diworo-woro muter-muter Disiarno speaker sing banter Supaya podo gelem kumpul Siter suarane kecing-kecing-kecing Kecing-kecing-kecing kecing mboten kantenan Gulek keapian ini mesti ono sing serik Ono rintangan Nah panitane gulek gati ngono kuwis ono yi Fitnah kuwi arep munggah Wong di fitnah kuwi derajat arep munggah Wong diolah-olah kuwi arep teko mandining donga. Wong diiri diterengkeni dihasuti nikmat sing dugi saya gedhi sapa to sing ora iri. Wiwitan diru rabuk telek sapi ambune bacin kok godhonge ijo wae gedhi ya kaya ngono kuwi Kyai. Eh muga-muga dadi bajin ra dadi apa. Muga-muga entuk ridho murah pakopil jannah ketemu nang swarga. Allahumma Barang ditutuk siter padha kumpul wis padha kumpul kaya ngene nembe ditabuh gong gong niku karepe ayu dijak njagong rembukan lek kinilian kula dulur jenengan jenengan dulur kula kayu gue al mukminuna wal mukminatu ba'duhum auliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar ilian karo sedulur Islam kewajibane nem siji ketemu salaman assalamualaikum nyekel tangan karo guyu yu ketemu kancamu guyu ibu Tapi nek dhewean ya aja guyang guyu. Nomor loro wong Islam nek diundang ya mara. Sapa gelem nekani kajate kanca ning donya, sewu kajate bisu ning akhirat bakal diwenehno swarga niku mboten sah krentek ngomong, mboten sah ngomong krentek teko aku pengen kacang atom langsung blinding sak bal-bal. Kepengin wedang jahe langsung teko sak gentong. Iki sine jeruk campur kopi. campur susu campur apa iki <laughs> eh ana teh susu jeruk campur dadi siji mencret yai <laughs> ora ana wedange jahe iki ora njaluk guyon sumpah guyon kula mboten nyuwun wedang jahe sumpah ora biasane ana <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad sause padha titer mulai jagong ayo kula jenengan diriwangi dites udan ya gelem jagongan bebir Quran ditabuh saron wujude barang sakloron kloron apa Al-Qur'an hadis iki mengko kiai awit mau sing diwaca Quran sing dibebirno hadis niku pakem nek ana kiai tek ora ngomongno Quran ora ngomongno hadis edan kiai iki nek wis jagong kudu ditabuh saron rupane barang sakloron kloron Quran hadis dipidhato no diomongno Allahumma lho niki nek wis ditabuh jeneng saron barang sakloron wis dijagongno Kiai Lumantar ngaji ayo ditabuh kendang dandang tak dandang guru ndang rungokke ndang lebokake ndang tindakke ndang jegur mejite sak jero durunge jegur ning alam kubure Iki masjid minangka bis kendaraan lewat Siratul Mustaqim dadi tumpaan Allahumma. Allahumma. Niki monggo masjid do dibangun gede sing andan banter suarane ki wontenene kok ya basa kupinge. Tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan sing muni kowe dhewe. ora kuat ngempet uyah kowe yo <laughs> ana golek nggonmu yo Masya Allah Gusti, Masya Allah Ayo, dandang tak dandang gur Dan tindak no ono Lagu jenengi dandang gulo Dandang gule ono, dandang lakonono Ojo mbok ndindi, ojo sumoyo sumoyo Yo nek umur tekan tua, nek ora digi apa raji loko Lagu ne sinom pari jodoh Mumpung iseh nom kowe iceh rosa Seminggu peng papat menawa kira-kira iceh iso Ngiling ono nek wis tua patang minggu sepisang wis ora iso lho nggih napa mboten lho lah dalah lah urip ora tau mlebu masjid lah kok mati di ning masjid masjide ngamuk urip ora tau mlebu masjid kok mati di ning masjid masjide Lu temenan kok la ilaha illallah dipikul karo tanggane padahal sak uripe ora tau mlebu masjid dipikul ke keanggane kangane gawa ning masjid tekan ngarepan masjid la ilaha sapa iki lah wis tak kandhani to masjide ngamuk lah kok kaget kabeh sapa iki sauripe ora tau mlebu mrene mati gorene ora entuk mayite lah kok njawab aku mau yo ora njaluk rene kok kangen iki jajan ibu anting sisan mayit kaya ngene iki kan astagfirullahal Mengapa kau maksiat selalu? Mengapa kau berdosa selalu? Apakah kau lupa Tuhanmu? Hingga kau sesatkan dirimu. Sadarlah kawanku, ingatlah dosamu. Ingatlah dosamu. Jagalah sembahyangmu Hati ini merasa sedih Karena salah kau jalan 7288 dua delapan piye toh usume dangdutan rakitan sidik sidik kiai senembang nembang lelagunan kurang marem cetak gawat no wayangan ora iso ngene iki ora pati laris kok kan Ya Allah ya Rabbi jaman kok saya edan la ilaha illallah iki ana jlentrehe Eh sausi ditabuh kendang dang dang tak dang dang gur ayo padha jegur mislu khamsi solawati kana harin jarin ala babi ahadikum salat limang wektu digambar kaya dene kali pengawan sing banyune jernih putih mili-mili ning ngarepe nglawangi omah banyune kebak putih suci lelah kaya ngopo senenge antek kula jenengan jegur ping 5 sedina adus ping limo kok ana regete rak mesti resik sedaya nggih napa mboten sami kula penjenengan ya Allah kami sing selawat selawatil khamsi salat limang wektu masyaallah apa ana wong sedina salat ping Pok ana reget dosa insyaallah dosa nglakoni asar magrib dilakoni dilebur di ngapura dunal kabair sak liyane dosa gedhe dosa kula jenengan nglakoni dosa setiap antaraning salat tekan salat dilebur di ngapura Allahumma As-salatu mikyalun salat niku minangka timbangan lan takeran mufiya nek mbok tuhoni bakal dituhoni dening Gusti Allah. Mula kula jenengan iki menyambut ulang tahunne salat, ayo padha dilakoni sembahyang. Syukur ditambah wiridan, atine ben tenang, rezekine dikae gampang, kredit iso nyaur. Oh. Allahumma Ayo Pak, iki mumpung sinom parijoto, mumpung isenom, ayo padha tindakno, aja dindindi aja sumaya-sumaya. Ngilingono nek wis tuwa, adil mendhuwur kaya iya iya. Tapi ngisor wis ora iso. rambut saya putih meh wayahe mulih mripat lamur cedak ngalam kubur untu do potol ompong meh wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan jiot kowe ora krasa mbah men hmm, hmm, mbah no ya Allah tubuh kawala anta mutu لصالحاتي قبل أن تسغلوا بنا قبره قبل أن يدخله توبة Ki suara erek watu ini enggak yuk. Toba toba tak turun sedo. kamala kesaenan sadurunge datang kesempitan bangunan kuburanmu. moho sadurunge sira padha mlebu as-shalatul jamaah Allahumma Sopo gelem salat jamaah karena patang dosa dina iso menangi takbir imam bebarengan lebar sangka perkara loro lebar sangka sifat kamu nafikan lebar sangka geni neraka ahli swarga Allahumma suwe-suwe kok kemeng lae ayo padha yayak Yayak, yayak, ya ya monggo yayak yaya, Siti Yaya Parmi Kasminah, Sukini ayo Yayak, mburi ra roh yaine. Ya Yaya endi prok teles esuk dikumbah ora apa-apa. Hmm? <clears throat> Pengen ligih kene apa piye kene kene. Sinom sinom jajal nganggo sinom nduk sepadha wae jajal kaya ngopo kaking so Yaya sih. Ayo padha Yayak, Yayak. Yaya. Hmm diprok yaine. Hmm. Jal. Sinom kepanasan sik sing kono kok jeng ngamping wae nah, kowe nah. <laughs> Deprok ngono kok ya kesel. Iki suwe lho iki ngantos jam piro iki? Mengke ngantos jam pinten, Bu? Kowe tiga apa kuat tok ngasi kok. Nanti aja jam telu iki merkosa apa kok ngaji kok ngantek jam telu tonah nah ya Allah niki monggo pelan-pelan alon-alon gegering jagat iki dino nek wis fahisah kejemberan kemaksiatan kok edeng-edengan pagebluk mayang kala akil penyakit angel tombo kelaparan ngendi-ngendi iki mung do gedhe mikir waduke dhewe sing sugih malah do pamrih sing kiri do dicece sing bodho do digirugi lho iya yo mulai lan yo mulai sing kene njaluk jam 3 sing kena ah, aku arep mulih aku dan kabeh kaya ngene kok apa-apa sing nomor kali nek pun kesel yai ndonga sumpah kula malah seneng kok coba ning jagat sing nomor loro lam yang kusu al mikyala wal mizana ila akhadhu bi syai'aini sidatul muknati wajuru sultani lam yang kusu ora podo nyudo almikyala ing takeran wal mizana lan timbangan ila akhadu kejaba podo ngalap kaum saya ini rong perkara siji sidatul muknah bangeti larang sandang rego dadi mundak larang-larang sing nomor loro wajuru sultan melempeng la ting pimpinan monggo niki mulai rada anget niki nggih usume dina iki wong iku sing dodolan wis ngurangi takeran timbangan dikeki duit recehan ngulangi takeran sing pemborong ngulangi bayaran sing mandor ngelongi aduan sing pegawe malah bareng-bareng ngeroyok korupsi bondo hambalang gurung dadi dhuwur ndas kitab suci disumpah bareng dadi MK yo nyatane korupsi nggih mboten monggo niki Pak nek wis kaya ngene iki larang sandang pangan kabeh rego dadi larang BBM bensin mundak solar mundak meneh Nek wis suwar mundak bensin mundak rego kabeh dadi mundak kabeh munggah kabeh endok mundak lengo mundak beras mundak sing ije utok susu lho Lho susu mundak ning moto piye lek ngomong iki ije utuh sing medhun mung katok kan Ya Allah Gusti wa sultan udah melempeng pimpinan Podo lacut pimpinan urung dadi janji-janji bareng dadi lali ngisor do tawuran dhuwur rangkul-rangkulan koalisi golek dukungan nggih mboten sing ora dadi stres nurut dalan pontal kanthi tanpa katokan mergo duit leutang Ya Allah Gusti masa Allah iki pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliar mau luar negeri minggat jajal ta sing gede mikir wadu EDW sing sugih anane mung pamrih sing bagus malah kaya wedhus senengane nrutus la wong ayu metametu guyang guyu mamerno pupu ditawakno 200000 nek malam minggu kowe wani piro yu lek jajal ta dundakno 500000 Ya Allah ya Rabbi jagat iki arep dadi apa masyaallah piweling dateng para pejabat gundul-gundul patul-tul kendelengan nyunggi-nyunggi akul-kul kendelengan sirah bahasa Indonesia nih kelapa eh, kepala seorang gundul seorang kepala lurah DPR caleg calak itu kendir apa yang gitu, kok piye stres stres <laughs> jeblos apa kok yai aku 2000 untuk mau modar kok yai <laughs> syukur aku rasa. ada duit kok mbok ecer-ecer Ha ah, niki kula jaluk sumbangan masjid ya edan ta iki. Nyumbang masjid kok dijaluk ta iki. La ilaha illallah mboten dadi kok yai. Astagfirullahalazim, masyaallah. Niki monggo. Seorang gundul, seorang kepala, seorang pemimpin, seorang pejabat, Pak Lurah. Niki mireki Pak Lurah, gundul. Lurah kudu pengerten. Rondo-rondo tilai. Maksudnya dibantu ngono lho Kang pikirane kok ngeres gitu. Eh. Anggane anake nangis, ana polik. Nang motor-motoran, tokoke. Suwe-suwe kerer ora ngene iki, Cak. Iki pasti ora mbeng iki, Cak. Niki monggo kula jenengan. Sause seorang gundul, seorang kepala gundul-gundul pacul. Pacul niku kerja kerja keras kangelan rekoso ning sawah gelobatan lemah rakyatmu rekoso kangelan rakarwan kowe seorang pemimpin seorang gundul ya kudu kerja keras mikir rakyate ayo padha nyunggi wakul wakul ki wadah sego pakanane rakyat kuwi kudu mbok panggul nomor siji ning sirah ora mbok pikul mbok cengkiwing Mbok gawe sampingan ora urusan sing penting aku iso nyaur utang, rakyatku ora iso mangan biyen wis tak 20.000 syukur to mi. Eh diapusi 20.000 nganti pirang-pirang tahun kok. Ya Allah ya Rabbi, masyaallah, subhanallah. dadi seorang gundul seorang kepala ayo kerja keras ayo kangelan ayo padha rekoso ayo sungginen wakul rakyatmu ben desa mangan kuwi raskin aja mbok ganti rasto raskin ki berase wong miskin kok mbok ganti rasto ras didumrata ki piye to ya ya sing sugih ya kepengin kere sisan kok ngeroyok berase wong ora duwe wis kebak penyakit tok kaya ngono apa meneh lek nyunggi wakul kok gembelingan sisan gundul kok gembelingan kita-kita sombong kumetak aku untuk nemewu dadi DPR aku wis kita-kita ning delu ndase nyunggi wakul kok gembelingan, wakule nglimpang segone dadi sak ratan nek wis sego utang ning ratan sing mangan dudu menungso pitik kewan apa rakyat mbok anggap kewan to kan tenang kan mbok dumi seket ewu rong puluh ewu telung rakyat wis pinter ijo rong puluh ditampa kuning telung puluh ewu ya ditampa glukar ya ditampa PDI ya ditampa PKB ya ditampa P3 ya ditampa wongi ora nyoblos turu eh biar cah iki kok iya cah Astagfirullahaladzim. pejabat kong dihapusi rakyat salahmu kong ngapusi rakyat rakyatmu genten ngapusi kowe hmm, akhirnya kau ucul nurut kampung sentir bucah hmm, tak biye nyarutang iki mula wis ya Allah Gusti masyaallah ngeten iki monggo diangen-angen pemimpin nek wis padha lacut rego-lego dadi mundhak mergo napa iki mulai ngurangi timbangan ngurangi aturaning Gusti Allah cintroko astagfirullahal ya Allah ya Rabbi yo kena butuh duit ning duit saiki malah dadi penyakit sing mbok pangan mbok halal mbok ora sing aweh do ora ikhlas yumarmi kang parti sing mbok tampa pirang-pirang ki wonge ora dadi Astagfirullahaladzim Muring-muring Dina wingi ana duwe kok pating telawur duwe mendem kabeh wonge mabuk mabuk mabuk mabuk duit semua orang mabuk duit mampuk duwe mampuk mampuk mampuk mampuk duit yang sudah kaya mampuk duit yang miskin pula edan duit mau pengajian boleh wedoan pakai duit CPL tak ada nih aku rawak tak kandani Kang. Aku tahu ditawani sumpah orang ngapusi. Bar pengajian ngeten niki kok kendal, delalah mangane panitia ora pati cocok ngono ora enak ngono kae. <laughs> Mbah cocok mbok aku ora ngerti kok. Bareng ngono ki aku ora ana mangan, lah ngono ki karepku ra ning pojokan kono ki ana wong adul mi tek-tek. Aku ra melu mandeg ning kono tak ora ngerti nek wiji JBL sumpah aku ora ngerti. Aku mangan mi tek-tek lah kok diparani. tok tok Tanjung Priok kakale kobong, mampir sedilo kamare kosong lha dalah kiai kok ditawani bareng tak buka ini punyaku mana punyamu kita bertemu ayo ha Astagfirullahaladzim ana bakwan digoreng lengo nek ana prawan kuwi njaluk pira astong pira wahan lunga jajan nang kutha sawo endhog kula kok bunder bunder wong edan kok mepet jaka masa Allah ora kuat iman melu dadi edan muga-muga waras amin Allahumma lanjut lagi sing nomor tiga wayangi barang itu jam piro ngantuk nopo dereng ngantuk ngantuk sampean sing nomor tiga ya Allah lam yam lam yam na'u niki Zakat amwalihim. Iki karo ngeling-eling wong jelali yang ngajine kok kan. <laughs> Sak muni muni iki mau. Sujune aku mau bareng ngaji santri iki mau. Lam yamna'u zakata amwalihim ila muni'u al-qatra minas sama. Lal bahaima la yumtaru. Ora padha ora padha nyegah zakate bondo mal kejaba nyegah tibane tetesing udan walau lal bahai mati pare lamun nuranono raja kaya engklek-engklek kabeh niki rupane satu galak rupane rumangkang kebusafi jaran mriki dan menjangan sing ngono lumeng jagat donya raja yektine bakal tak tutup udan ora bakal ana dadi udan iki mboten ngudangi menungso sing isine kakang dosa jebul ngudani raja kaya rumang kang wedhus sapi iki kula jenengan jujune kok ana kewan-kewan sing jedhek nglakoni dosa iki menungso wis kebak dosa mula sampan delok udan salah mangsa jajal kono ora udan kok ning kene panca udan salah mangsa mahanane akeh prawan dadi rondo Ake rondo do nglahirake anak, Ake jabang bayi lahir bingung takon bapak. Mak, bapakku sing yo aja takok kuwi yo le. Ning sekolah takok tak guru ben kok ben rame-rame yo ngger. Apa ora remuk donya iki? Astagfirullahal. Ya Allah. Iki udan wis ditutup dening Gusti Allah. Umpama udan tibane banjir kok. Bumi gonjang, kanjeng, langit kelap-kelap Lera kencang yang alam Oleh sang mawekan Bro, sabarang dulu Mungkir moyak mayat balaur Oh Bumi gonjeng segoro angop Gunung dongentok Gunung kelot segara dangop bumi do gunjing do horek menungsane wis do umek sing dhuwur do mangan warak sing isor klepek-klepek sing tuwa ambek-ambekane sesek mikir ki anake do koplo nek ngombe ngantek do klethek-klethek anake wedok yo do ndablek pesicilane ora mandek-mandek senengane dimek-mek sing penting dompete isine kebek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi saulek ulek-ulek Buh, sopo sing utak-utak. Goro iki wis jam pira iki kok? Jam 09.00 iki amene kok jam 09.00. Jamu mati. Ya Allah ya Rabbi masa Allah. Muga-muga waras Allahumma. Sing penting waras, waras lagi, waras batin Allahumma. ana wong saiki do waras lahir ibu atine do bosok pirang-pirang mulo ndungane sing penting waras kudanan nek awake waras ya enak wae kok duwita pirang-pirang nek penyakit napa e sing iso ngrasakno mobile anyar apik ra karwan songo mobile api-api aning bokong do udunen 8 le linggih piye lho nggih napa mboten duwite pirang-pirang pengin mangan sate tuku satrek iso wong duwite pirang-pirang ora wani mangan darah tinggi stroke yo tak kandani Ya Allah, emping linjo dipangan janinu. Lah kurang karung lho iso ora iwani mangan asam. Inggih napa mboten? sing penting nek awak waras pun diterima terima yus rasa karo rotonggo jatai bedo yuk kudu kerja kan nyambut gawe gak ono langit udan duit wa idha kodai tumat niki wa idha kodai di sholat fil ardi nek kue wis lebar sembayang, ayo podo nyebar nang bumi golek pandole Allah ono santri ono canom noman ning masjid sembayang duha jam itu ngantek jam sholat sahabat Umar lewat leboni tenggang kom wak mal pak inas sama lat tuh ngiru jahat heh tangi tangi tangi orang no langit udan duit kerja ayo golek duit sing akeh mati digowo. apa saged ya isa umrah ku yo nganggo duit kaji yo nganggo duit masjid dibangun nganggo duit atau masjid ben cedak supra kredit nganggo duit Atis tuku kambal nganggo duit, masjid sumuk tuku kipas nganggo duit, sing mlebu masjid niku ya nganggo duit, sarung klambi tuku nganggo duit. Mlebu masjid ora sarungan totol kucing kan. Lho nggih mboten. Apa meneh donya omah dibangun nganggo duit, meja kursi tuku nganggo duit, amben ku ya nganggo duit dhuwur amben jalo. Hamung dikeloni duit ora dikei. Pamiti ning pasar keputrasi lah kok minggat ora bali sapa? Teka apa ora wong e Sri Ya Allah ta Sri, Sri aja kaya ngono Sri. Wong jeneng manuk Sri kadang-kadang ya megrok, kadang-kadang ya mingkup manuk Sri, kadang-kadang ya ning dhuwur, kadang-kadang ning ngisor manuk Sri. Ndoke ya ana sing gedhe, ana sing cilik manuk Sri. Allah Gusti sing kakung mangkat kerja sing wedok ning omah syukur iso melu bantu kerja nek ora iso mbok salat duha jam 8 jam 9 rong rakaat patang rakaat donga sing kakung lek kerja ning jaba muga-muga ora kecantol wucu liya mulih entuk kaya pira-pira diterima kondur meja ditata wedan jahe siapno kuwi aku ora kok njaluk biasane aku gitu Dahar tunggu nonom kok mbok menawa kurang-kurang apa ngoji kok no bar salat isya wedaan to to jambi saya wong lanang lek kerja sedina Kanjeng Nabi lak wis ngendika wong wedok nek kepengin swarga disunatno to towo to anggen bar salat isya wedaan ora usah katokan kekno dadi kandhane kok yo Ibu Ibu ngono bekti karo wong lanang sing wong lanang ya kudu sayang karo wong wedok nyambut gawe kerja wong lanang te ora kerja duit ora ngi kepengin diajeni ora mungkin ki mboten Bu lho bojomu ya cetha kaya ngene kok yo sing aku mangkat kerja salaman cucup tangane dina bodho sungkem dengkule wong lanang dicucup dina bodho nyun ngapura jenengan nek dina bodho ngambung dengkule bapak Bu rungokno wong lanang nek kepengin dengkul dhewe wedok gampang Pak duit 100.000 sulasi tamblekno dengkul wong lanang ya tanggung jawab sapa yang takkan bangga punya suami bangga bangke seorang dewa dari kayangan sapa yang takkan bangga ngantuk nopo dereng yo kasmira ya Allah tereng itu sapa ora lempoh ya ngono lho yu sing penting waras alhamdulillah aku nek mikir-mikir ya Allah tanggaku iki lho wong e ora duwe tapi atine sabar tukang becak yu tenang anggere esuk mangkat ning pasar golek penumpang ora entuk-entuk becake tumbake dhewe yakin aku roh dhewe kok kan Hmm, pikiratan motor pirang-pirang sing kirain dingruk sikile nekok kok ya iso ngantuk ora kakan pikiran uripe tenang sing duwite pirang-pirang bingung lah kok nyaur utang kuwi duit angsuran mobil inu aku ya utang tak kandhani yo lu tenan kok aku nek delok tanggaku wong ning sawah ngono ya Allah ning Daud yo tenang kok Daud ning sawah dikungkum sedina delalah bekak kasih ora medhok blas kok Kang. Ngomong ditelak ya cek utamu ngrodok beda bentuke ngono lho. Kelawu ngono butek usan. Hmm kok ece utah lho ngono kuwi jajal sing ledok dhuwur teko nggawa nok. Ya Allah, mung wadahi godhong jati kasabe niku sambel mung terasi ya Allah dibuka kletak caping celelke lebar mangan la ilaha illallah kemringet semindi gedangan lah kok iso turu ora kakan pikiran awake waras uripe tenang mergo ae sak ana-anane sing penting sembahyang Allahumma Ya Allah Gusti sambel terasi iki mung lalap sambel kemangi walah ya Allah awake waras sambel kemangi nyampleng Mas Dendos ayo le ayo le sambel kemangi sik sambel terasi lalate kemangi kok wis tenang ba'da rasulihi ora padha ngrusak janjine Allah lan janjine Rasulullah illa salatullah alaihim atwahum kejaba Gusti Allah bakal nguasakake nang iku kaum marang musuh musuh sapa rupaning iblis laknatullah wong kene wis padha ngrusak janjine Allah wis padha ngrusak janjine Rasulullah Sidrotil Muntaha munggah haras Gusti Allah munggahaken Muhammadun basarolakal basari balhuwa huwa kal yakuti bainal hajari munggah wonten sidrotil muntaha dipun paringi kewajiban wujude sembayang namung limang waktu sing asale seket waktu mung lima waktu ganjarane padha karo seket waktu inna sholatah kanat alal mukminina kitabam mauquta la kok padha lirwani ngomah padha wegah nganggur diundur-undur petani dolali pedagang arang kadang sopir kocar-kacir pegawe saenake dhewe tukang batu lali wayah lali wektu menek kok dina setu bayaran malam minggu sholat kowe ora tau remuk ndasmu presiden ku iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara. Polisi do hati-hati, bendino malaikat mentelengi, lurah aja wegah leh mung ibadah, RW aja do karepmu dhewe, RT kok salat ora nindakke, besok dikecek ndase. Sorry ora RT kene. Sorry teh maksudku ora RT kene. Mulai panas saudara-saudara. Iki masa Allah Lai kanjeng Nabi masa Allah nyuwun kurtingan patang puluh lima patang puluh telung puluh lima telung puluh terus lawi rong puluh lima lah sedosa mong lima isin kanjeng Nabi ganjarane podol umpomo kok ngantik kewajiban sedino seket waktu rako berkatokan sampean ngek mesusi anggan ngegur ke beras ngudek anggan menek ora kok berkatokan ra gelem ora kok berkelon sampeyan ya Allah yu yu lu ngeten iki mbok yo disyukuri mung limang, wektu dicikuk 5 menit ping 5 selawi menit 24 jam cikuk selawi iki akeh sing kanggo nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe aja ngantek lali salate Allahumma Ya Allah Al-Qur'an nih dadi waca aja amung gawe pajangan lho niki lho sampean nangen iki maca selawat Nabi Muhammad insyaallah entuk syafaat Allahumma niki monggo kula jenengan, ya Allah kelingan swara adane wis kelingan salat sembahyang limang watu aja nganti lali tuna uripmu yen ora gelem nglakoni wong sem urip ning donya pirang-pirang nikmat diwenehno ya Allah sampan delok ta omahe oh, ape kaya ngono mobile sanga bojo ra mung siji wolu kaya mbah subur randa-randa kowe dituruti sedaya Lah kok kowe kewajiban ra ninggakno. <laughs> Oh, oh titenono. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Astagfirullah. Wis nguyah kabeh ta cilik-cilik iki wis ora kuat ngempet yai. Pun kesel napa dereng. Niki monggo dipikir, Pak. Niki nek wis kaya ngeten iki setan sing mara. Utawa ndolo kok tata kagewe saya indriyaksa sora maruta. om pawana panawarakana samirana rana ayan anca wayu anca wayu nyejen nagone kanemo oh ora salah <laughs> jam 12 setengah wengi aku metu takon bubar ajine ora sanget dari dongane besok dari pala ning roko weh bubar ape hei hei agama pirae. Iki setan tok iki. Mensroke delok tok cangkeme iki Raine abang ngamukan, cangkeme ombo sunge dawa wel kedual kodhok kadal sing penting kuntal ora ngrujal. Senajan jengkal sing penting ora mancal, dianggep halal matane ora golek dalan padang, golek dalan buazi kae iki. Tangane gegem nyekel jeruk sing kiwa jenggolek jeruk kancane. Jeruk mundi lho. <laughs> Iki setan iki. Ya Allah, wah, kayangan, kayangan. Kayangan jumring saloko, aku arek legai ratu ada yang kayangan tiwa-tiwa duit yang. <laughs> Tiwa sing wingi podo leren ora jadi syukur. <laughs> aku sing ngandom duit. Aku jadi betok guru, betoro guru wingi <laughs> Yama Dipati balaku. Iki kudune gawe rekayasa. Piye Pandu Dewanata oh ngincim panjenengan srek karo Pandu Dewanata aku. Aku arep nglusuk ning gone dewa-dewa sing digelem nampa bayaran. <laughs> Yama Dipati, salmu kula drawa Ibrimati kula dados santri panjenengan. Kula kepengin Pandu Dewana ta cemplungke kawah Candra Dimuka ya mati mati mulun kula ingkang sowan purun <laughs> Munggah kayangan iki pemanasan sik kok iki sing Joko Goro-goro asli kan bener pun ngantuk dereng mulya pemanasan sik iki kok sing nomor 5 Burung lebar gaweane kok, Kang. Wayang mung tak pajang tak cekel warang-arang sing penting pengajiane kok. Lah iki ra yo mung kanggo kowe gelem teko ngono tok ngono Sing nomor 5 <laughs> wa mataroka aimatuhum al-hukma bi kitabillah. Nek imam-imam pemimpin-pemimpin wis ora padha nganggo hukume Allah. Wa'idha su'ilu wa'atau takoi jawab tanpa takbir, tanpa referensi, tanpa sekongen di takbiri kitab apa. Anggir teka muni, ketoe, logikane, akale. Iki fadlu wa'adru sasar nasarno, itahodana suru asan juhalaiki dino wong rapatin duwini ilmu. dadi pemimpin-pemimpin wong alim-alim alama sing ahli kitab kuning ahli salah wis dipundhut dening Gusti Allah. Patok-patok guru-guru besar wis dipundhut jagat mulai gunjing. Wong alim wis ora ana isine wong gendeng-gendeng. Ya Allah ya Rabbi hukum kitab wis ja'ala ba'sahum bainahum bahaya iki dina ya Allah menghalalkan segala cara wis jelas arosi wal murtasi sogok menyogok malah saiki siap disogok sing ora nyogok malah ayo nyogok oleh dalah astagfirullahal monggo niki subhanallah mula nulato marang sing mulya ora ana kanjeng Nabi Muhammad pengin selamat napa mboten sing sithik tok kabeh cilaka pengin slamet napa mboten nganut kang slamet pengin bejo nganut kang bejo bersih jujur aja dumeh ora kawe-kawien pengen untung nganut kang untung kang untung kang bejo kang slamet sapa rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nulado nulado marang ilmu sing utama lanjut nduk kowe kok kaya gremeng-gremeng ngantuk apa piye diajak injing mas bocah <laughs> iki malah klenyet-klenyet kaya ngene ayo nduk jajal kaya ngopo gagawiamu urung lebar kaya mau sinom pari monggo eh banyu putih tak anggap wedane jahe suwe-suwe pendidikan nguyoh dewe kiai ini <laughs> boten guyon mawon kok sumpah guyon biasane. Ah. Ayo lho. Wong agung. Wong suci. sugi Allah duwite Allah warase Allah ilmune Allah nyawane pun Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil timon sigarane hayo bangun keluargane salat lima waktu asmirah ya Allah lanjut monggo diajak Ayo nduk, monggo pun lajengaken. Yeah. nunduk terus nunduk terus ngaji ya dilakoni, wong ngaji kok ora dilakoni apa gunane ngono aja. Iki ana debuk dikeki geber, nggo ngamano kiai sing arep ben ora iso nginter. Wis ngene iki rak yo aman kiai arep eteh-eteh ke ora roh kasmirah. Eh, kemeng kowe ora krasa. Andeng-andeng kencer mata, kowe menteleng aku kesel kowe ora krasa. Manuk plathuk notoli uceng kowe ndingkruk aku sing kemeng. <laughs> Eh, we montak mantuk aku kemeng, kowe janjae ora ana gulane, meneh gelas we ora ana sing mrene, anane mung susu coklat bareng guyu kok minggat. Hmm, iki jam rolas Moga-moga awake waras. Ayo nduk pun lajengaken, monggo. banget nek dibaleni ya Kang Garek. Heeh. Ah, kulungsu-kulungsu melodu ya, Truk. Ah, ah, Pengajian kok ya aneh-aneh lah ya piye to, Truk? Nek ora ngene iki ora payu Ya ora kok ngono Kang Garek. ngeluri budaya. Budaya kuwi saka tembung budi lan daya. Karepe piye, Truk? Budi ki ngulangi tata krama Abdul Ilmi ki ilmu hal, akhlak moral. iki nomor siji wah terus sing tukang syuting kok ngincer babon kuwi ayo ah, aku ki arep silo malah ngomongi mulu munggah iki piye sing di syuting ki ya wayange malah dalange wong dalange ra ra ketok kok Gusti Allah kok di syuting terus lho kita kuwi sing syuting ki ra ya kene iki to Kang Gereng ya wis ra apa-apa pengalaman pengajian kok Pak antik temen lho sesuk tak dol payu 5000 aku ya gumun kok yah mono yah mene aku awe cilik urung nganti Joko nganti Kiai Joko nyekel kowe karo aku Semar Gareng Petro Bagong goro-goro kang lentar Kiai Joko wah goro-goro ilang jokone mongkali kali Jokowi sing dadi ora iki kok eh ora tahu adol kaset dicangkir pengajian ngene iki syuting, karo Kang Supidi ngene iki ngono wis esuk ning pasar ya merongos ra iku sak dalan dalem 5000an ngono iki mbok aja 5000 ya turuk ngenyek cah kuwi kok lho la iya mbok jan-jane iki mbok isih serodo larang sithik piye kondang kok 5000 heeh hmm, sesuk tundake 10000 to Kang ya <laughs> ngono le Pak ora apa-apa to terus ora apa-apa wong sing nyuting ya untuk bayaran sing adol ya untuk bayaran kenanggo nyekolahno anak-anake awake dhewe ora usah njaluk kaya ngono kuwi berkah, sing awake urip. Wong awake dhewe kondang terkenal e gara-gara kaset bajakan kuwi kok. Hmm, tenan iso tekan Korea, Hong Kong, Taiwan gara-gara YouTube kuwi mau. Apa kuwi? YouTube. <laughs> Wong YouTube kok teluk? <laughs> Oh, saiki rak ya ngono kuwi, nek ra Android ora seneng. HP kudu Android. Engger wis muni WhatsApp ngene. Twitteran wis tangono BBM malah. Sae dipajang ngambung karo pacar sengeni nesung. Lah iya to. Eh, anggar wis muni Android, aku sok arep tuku HP sing ora tanganku demek hmm, kedhep sekolah. Lho, saiki ku iso anggar HP ku diprogram anggar nganggo ketip ping pira ngono ku iso ngalah. Ah, tenang ora pitro. Lho, lah kowe iki ora pengalaman kok ndisa kok takok tukang orjen tenan ora <laughs> Ya wis ngono ya ngono ning aja kaya ngene to geger gembir iki kan anu tro dhuwur kayangan kuwi wis dewa-dewa kae kok iso ngatasi apa ora butone akeh kaya ngono lah rombongan kala pracana sakipu kae wingi geger ana ing kayangan buta-buta kayak dibayar karo ya mau dipati duwe dendam pribadi karo pandu diwanoto heh ora kelingan bendarane di pandu kayak karo Dewi Madrim ngandut kewawaran nyidam senenge mau kepengen numpak lembu andini yuk ganti direwangi toh nyawa bantu perjuangan yang dewa kangelan dari tim sukses dari gapit Yo kalau duit sarane wis ora entuk duit malah kalau dipitik. Saiki bareng mung entuk linggihan sawetara lu ngono kok ya diungkrik-ungkrik. Alesane kok nganggone nganggo eh politik duit ngono kae. Wah wis kae kok sing ora salah ora dosa wis bener-bener wis lingkeh lah kok pandu dewanata cemplungake karo yama dipati dendam pribadi guru para guru kuwi kok ya ora mikir sik-sik wis kagareng awake dhewe iki wong cilik nanut cilik piye to truk kowe iki pono kawan pono ki kawan kuwi kanca wong kanca kudu waskinawasan ngelikake karo bendoro ngelikake para dewa sing lali dilikno ha wong wis ora iso dilikke kok Bacok ora wis eh aja ngono. Lah nek kok bacok-bacokan dadi apa? Kudune nganggo akil. Wah, rasa dhuwur-dhuwur. Sing penting iki piye? Apike negara iki? Negara iki apik. Angger kabeh iki pepantan papat padha apik. Sapa kuwi? Siji, sing pejabat padha mikir rakyat. sing kiyai podo mikir santri mulangi gula wentah santri Kelan kitab suci ini ada pengajian kiyai itu ngendi melu dugi aja rumongso suci suarga duwe kunci kaya iki dino nalor ngidul darani sabilillah ninggal anak bojo kabeh darani bid'ah wong-wong sing salah alim kitab ijmbak kiasa surakanggo mong patok pakem Quran hadis siji tok kabeh bid'ah kabeh kafir nyelek-nyelek wong liya kaya-kaya dikunci swarga anane wis nggo tedawa ki di swarga pret yo aja kaya ngono Islam di siji kanthi nabi siji swarga siji dene imam beda sahabat werna-werna iki kena sing penting andum donga besok ketemu nang swarga ketemu kanjeng nabi lho ngono ki kok yo nyelek-nyelek wong liya ya Allah Gusti wis rasa dawa-dawa lah ya to iki sing kiai aja nengengan karo kiai mulangi karo santri Sing sugih aja bakre kok broto wali fakir miskin ora disantuni. Sing kere do ngamuk wae terus dadi apa negarane awake dhewe. Mulo sing kere ayo dongane, sing sugih dermawan jagat bandane. Sing kiai padha berjuang nglawan ilmune. sing pejabat ayo padha mikir karo rakyate insal tentrem negara direwangi toh nyawa tetes ludira depaning bantara kae njak Jepang londo iki wis merdeka dudu hadiahe londo direwangi toh nyawa ayo bangun desa bangun kutha bangun negara sapa sing dadi kuwi demokrasi ayo padha sengkuyung, didongakno piye iso bangun negara rakyate manunggal bekti ati Allah ati Rasul oleh amri hukume wajib perduaen masa cuwen nesu ora nesu iki cepet temenmu wis wengi tak cepetake karo lebar jam pira, sendilen koyo ngene kok. Mulai iki, aja mung mikir awake dhewe. Anak-anake anak digenahke madrasah. Wong saiki madrasah sampingan pondok pesantren ketinggalan zaman. Sekolah nduk nyodo dhuwur-dhuwuran kuatir nek ora dijasa ora iso mangan. Wah, sarjana nganti dhuwure ra karon. S1, S2, S3 pangkate nganti MMM maling-maling. <laughs> Aja nesu, nesu piye to? Aku ora nesu. kok menteleng? Nggih kok lah kan ngomong karo sapa? Ngomong karo kowe to. Apa menteleng iki maksud aku ora ana ngene kowe. Iya iya. Iya tapi ojo emosi to. Oh, emosi piye? Ngantuk ngene ana jene. Ojo edan kowe. kan ganti-ganti kowe. Ora. Iki. Mula monggo kula panjenengan iki kabeh terus. Kaya bakong iki. Bakong iki wong iki. Gong. Gong. Gong. eh, eh saiki. <coughs> eh, mendem kowe. Astagfirullahaladzim. Kaya ngono kuwi dadi apa ki pengajian, Gong? Pengajian. Kok mendem kowe ngono kuwi? <coughs> Astagfirullahaladzim. Bagong Donosari. Sari. waras ora kowe. Sabar kang garing sabar. Lah ya piye to sabar sabar piye to? Bocah sengane nyekik botol kok. Mbok yo sabar. Eh, kok iki ora tau krungu pidato, pidhato Piye? Kiai rak muni ngene urip ning donya kuwi mung mampir ngombe. Saiki wis urip masa ora mampir. mampir kok masuk orang ngombe ngombe kok ngantik orang sak menteme <laughs> ngombe sak betole pak engle tak ketok betole <coughs> wong edan wong edan urip ning donya mampir ngombe iki ora ngono kuwi blok goblok saking sediluke kaya wong ngombe sak cegokan iki besok besok sak lawas-lawase kuwi dengeng ditandani kok jungkel wae kaya ngono kowe. Eh. Sialah, sialah. Mbok kaya ngene ta ya, sing ora tau sembayang rezekine gampang. Eh. Ini no sembayang aja kakak utang sialah. Eh. Pengedan kita iki. Urip ning donya kuwi ujian ida ahaba ibtalahum paman rodiah palahur itu. Wis dicoba dadi wong ora duwe kok kowe nrimo besok kowe diujuli suwarga didhisikno kok kupingmu kan lho la ya suwargane kuwi lho sok apan to lha sok nek wis mati kowe nek pengen suwarga saiki mati kok oh, saiki lho oh, utangku sapa sing eh. ngawre aku kaya ngono kok le eh. yalah Gusti Allah ojo kakan gersula kowe kabeh kuwi syukurana ngono iki ora dawa-dawa ale gara-gara iki lakon wayang iki suwe kae nek ngantek kakee semar nesu nek lagune suluku-suluku nek ngamuk karo kowe ngathok ndasmu kowe ah semar ya sene mong nesu ta eh sabar marmat dicak dimene wong tuwa nesu ta Menene suyu ora tuku. Amleh kowe ora dikandhani ora nesoni ya dadi apa? Wong dibolak-balik dielekake, bolak-balik dikandhani koyo ngono kok. Mbok anakmu barang kuwi dipikir. Ya kowe rasane cene ben kere aku wis wis sakure. Sing penting anakmu. kok. Anakmu piye? Oh, sing nomor 1 UGM Universitas Gajah Mada. sing nomor loro undi oh, universitas diponegoro ning kono ya kuliah ya ora padu ae ngemis ya wong edian bocah iki UGM ki ra ya kuliah sing gawe kuliah ya apa saiki anak wis tuk kerja ape ora ben ora lulusan sing penting kerja kerja ning ndi eh, ning nek kantor di KID Windi ah sing lampu merah di KID Lah ya ngemis to. Edan bocah kok. Kan anak mbok kei batok kabeh ning lampu abang koyo ngono kuwi. Ora mbok sekolahke negara dadi apa? Bosok ya ben, sekolah ya do maling. Kok kaya rasa tak sekolah kowe. Angger kepepet nyolong wis ngono wae. Anak wis tak ulangi ngono kuwi. Sekolah kaya apa? Kek urunan malah mbok pacaran malah meteng nesu eh, aku. Kok aku mau guru sekolah malah bendino mumet mikir ke anakmu kok. Aku mendino untuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah. Aku ngarap ke kantor modar aku rek napa? guru ya, guru anakku ya, kurang ajar kok. Sekolah malah roke gurune lho dibuka kok rek. Astagfirullahaladzim. Mung bolak balik kacang orang tinggal lanjaran. oh, orang kacang sih orang manut lanjaran. Apa? Kacang atur syukur. Wong edan bocah iki Eh, nolok gareng Petruk bagong aja karepmu dhewe. Petro dalem mo Bagong Iki kowe tak rungok-rungokake kok karepmu dhewe. Kowe kalawaning sun ramamu ya Kinayanta kok alah. Barang sembar kok Kinayanta kok barang. Kowe ora weruh bal teko kuplukan kaji. mulih teko umroh jenengane iki Noyontoko kok mbok senggae alah semar ya semar. Foto wae kok. Ora malah saya bagus malah ireng ya. Eh kono kuwi derajate panas. Eh, ireng-ireng kereta api banyak yang menanti kuning-kuning tai sapa sing doyan. Semar pinter banget. Kula ngene to, Kae bendaramu Raden Werkudara saka tembung warkau dauron. Raka ayarka uruku anfawarokiun irka a irka a irka u warkau wawune atop ai ishadu warkau ishadu maca syahadat warkau lan ruku dauron warkudara dauron lan putrane mangsa isak subuh asar magrib eh munggah puncak 17 jamaah ning masjid 17 derajat iki mengko sing bakal ngelekake buta-buta dewa-dewa sing padha lali duk sino eh telek do dibungkusi mata melek kok diapusi semar ora turu eh yama dipati kowe dendam pribadi aja ngatut-ngatutake bendaraku pandu kowe kena tak elekake ora kena aja klakon dosa semar sing alang ati le Hei, hei, hei, Baba. ing saloka para dewa ingkang sampun ngitung hasilé. Itung cepat rumangsa dadi hitungane suwining padha kasogok kelawan arta. Dewa-dewa ingkang sampun puja-puja seneng-seneng lenggahing praja sing bakal lanjutna no, ing palengganing diwan. Dewa ya diwan perwakilan rakyat. Brahma Indra lan Surya kabeh apa sing kawarta katampakake malah ngulun inggir aturaken sungkem tepi kunci rama pupulun kula pun brama aturaken sungkem tepi kunci kula pun indra aturaken sungkem tepi ya wis aja akeh wektune wis wengi kiring kesan wae wayange to le ora kaya wayang tenanan nganti isuk tekaning subuhan namung midhadak wah pengajian mula menawa ana kanca dalang ora kena protes iki ora nganggo pakeming dalang umpama ana kiai ora kena protes iki ora pakeming kiai Joko goro-goro ki ora dalang ora kiai ning setengah dalang setengah kiai tapi ora kiai setengah ya kira Nyadung pangandika dawuh Rama Pundun nyadung pangandika dawuh Rama Pundun ngene Kabeh iki ora nono sing iso pantes nglenggahi praja hangganti ulun ana ing kayangan Jonggring Saloko amarga ora nono parte siji ning diwa sing iso nyengkuyung persenane ora iso dadi nglenggahi praja mula kowe kabeh padha golek obala endi parte sing iso Mbok koalisi dadi nglegaing raja ning kahanan cunging saloka. Nalika dewa ingkang sami rembakan gading upados. Koalisi kanca ingkang gading lenggaing praja. Padaning Sang Yama Dipati gawe geger jawi. Yama Dipati kok sing teko iki? Yama Dipati ning golek ana ning gedhe wah keliru iki. Eh dalah. Eh kelinggihan keliru ya modipati. Eh iki takoken kin-kin raket kok coba syuting iki. Ya modipati ne ora ana iki piye bocah iki. Ana apa ya modipati? Nggih. Alek-alek napa nyuwun aku ten nika. Niki menggah kula lho niki. Nek menggah kula kula mboten kok ngojok-ngojoki menika panjenengan dika nika ratuning dewa mulyaning para dewa gandeng wujude ora wujud yama dipati ya swaraku ora kok yama dipati eh lah kok liru wayang iki wulun niki nyuwun ngapunten nika pandu diwanata wis disobya-sobya ki sepira ilmune sepira pengalamane kabeh padha nyengkuyung ngantos penjenengan diko tumpakan lembuan dini ke korosi sampan-sampan pasrahkan sampan ngomboten wirang palenggan penjenengan yang kagung kang minulya kok sampean paringaken yomo dipati yomo dipati niku menungso jalmo titah sing kudu mboten pantes lenggahing praja lah kok wani-wani lenggahing praja lah maksudmu piye yomo dipati pandu diwanata nika manungsa jalma sing wudu ora duwe tata krama saba seta sing bocah wis ora duweni moral nglenggahi panggonaning dewa kiri cekran bali eh lah dawuh bocah tengeng sisan kaya ngono kok ngantek nglenggahi jenenge lembu andini lah wong pandu kuwi mau aku wis janji menawa iso ngalahake sengkala ning kayangan rupane pung reksasa butuh apa panjalu tak wanehi ning nak mboten lembu antini niki lembu tampan jenengan kursi sampean Alfa Toyota niku regane miliatan niku mboten sembarangan menika cumpaki pandu karo bojone lha dalah eh kalau ning mobil bocah kae iki dadi apa nek menggah kula niku mboten pantes nyoma dipati niki sendika dawuh napa ingkang dados perintah panjenengan menawi panjenengan saestu kula saged beteni menawi Pandhu Dewanata mboten lenggah dados panggonanipun dewa nika kurang ajar kedahipun Pandhu Cemplung Nata kawaca ndur di muka menawi panjenengan mboten cemplungaken kula ingkang nyemplungaken Pandhu Dewanata ada menteleng orang ngantuk iki piye ta ya ya Adik guru kakang karojo sampean kula elekaken yama dipati dipun cegat nika bocah ora duwe tata bocah kae wis ora dadi kok nesu dhewe kaya ngene iki lho utang-utang dhewe ora dadi ora dadi kok malah ngono pandu dewa nata wis engko jumlah akeh lah kok cemplung aja tenjer di muka iki dadi apa wis kakang karojo sing duweni palu ana ing kayangan jenggring saloka bathara guru narada kinamung wakil awak lan sikil menawi kersa lenggah wonten kayangan monggo ning boten sakutul eh dalah Kula niku namung elek-elek biyen sampean lamar supaya dados koalisi dadi wakil sampean. Lah sakniki kok dados wakil sampean ngomong ora sampean rungokake. Nek sampean mboten ngguyu kok mangane kula mengke nek ya mau dipati nyemplung ae kawat tandur di muka. Mengko nek ana gegere wong ta Pandhawa mung gak kayangan aja mulai naraja ora urusan aku. Eh. Lah kok Brahma perintah ulun pandu diwanata cemplungna kawacan nyuwun pangapunten pangestu nyuwun pamit cidik wetune wis wengi. Panas ridak ndak ndasing putae eh, Gus. Sing sabar ku sabar piye? sempat jame. Adikku diono wigati apa? Aku nompo SMS. Yen bapakmu ya bapakku. Jarene ning kono ning panggonan jati kamulyan. ana rupida sengkala sangka yama dipati dewa dewa sing padha lali duksina SMS saya pundi Kang eh Gus panjenengan mboten usah kuatir kula sampun mutus anak-anak kula ora iso aku ora trima ning antek bapakku manggono ring kawacandra dimuka werku doro diriwangi tarekah tapa brata wiridan tawaju kelawan kuku panca noko, kuku iku kuku panca kelima naka kelandep yen kukuh agamane bakal landep senembatan dungane yurbiul adza alwati bitu akhya wong mati ning kuburan diangkat siksane bergo dungane wong urip maca Quran eh ya mau dekenamu sopo balamu sopo habilowo tandingane godok rujak bolo tanpa nono godok rujak bolo Bapak karo sak mulo, coy. Wah. Bos, suling wong sok borong, koyo kabeh tugasmu bocah kae disembelih urip-uripan mah inten niku ikmane pun nembelih sapa inten ing ngendi sebelih niku inten lho bocah ireng ketak itu werku dawa dipangan rame-rame nah iki nikmat nembung kuwi enak mulai gawe iki nanti sing koyo ngene kok udah ngonyong ngonyong ngomong ngomong kaya ngene kok muncul wet udah ngono wae dan nikmat nah maknitan kok guna mulai kemulan sarung golek prawan aku e wong yan bocah kae eh bocah warung toro kok kangenane muni wis kesno ora ana jene pegel pokoke ngeten mawon setane kalah ngono wis lah iki critane kesuwen jene ora Pagi 6 bakul rambak dene kurang marem ngundang ki ambak wis ngono kesuwen lah mongkon critake sak lebare lempoh iki aku saiki bareng-bareng donga nggih Ampun kondurin, monggo bareng-bareng istighfar. Engkang saya keterima dados amalan makbulan, engkang awon dosa-dosa di ngapura. Allahumma. Tasih enten malaikat sing bareng, muga-muga dosa warah tanah suci Mekah. Allahumma. Monggo Astaghfirullah Rabbah. Sedaya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. kuwasa sembrono Pepeko nyuwun ngapura ya Allah. Kegojekan lan pangapunten ya Allah. Ya Rasulullah. bisa Bisyafaatikan. Biwasilati nabika ya Allah. Ya Allah ya Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Zakirin Hamdan Syakirin Assalamualaikum ya Nabi Allah ya as'aluka wa ilaika ya Allah ya Rasul Agisna agisna ya biasa ya mustagisin Allah maja'alna Fil imanil kamilin Wali sholatil hafidin Wali fara'idin mu'addin Wali zakatil bahilin Wali hajjana hajjan maburin Waja'alna min salihin Barokah ilmu rizkina Barokah umurina ya Allah Allah merzukna al Makkah wal Madinah aslama Allah merzukna al Makkah wal Madinah aslama Allah merzukna al Makkah wal Madinah ma'asalama Marotan ba'da marotin rahmatika ya arhamar rahimin Allah maj'alna ya al-hajjan wa sa'ya mashkura wa zamban Abu Jalud dan Lantabur ya alim ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur barokah ilmina ya Allah maghfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina Allah maftah qulubana futuh arifin rabbi yidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakan tayyiban Allahumma ja'alna Allahumma ja'al awladana talamidan alana al-Qur'an iman islam bi ta'adilah Ya Allah ya Tuhan fi imani wal islam wal istiqamah wal ibadah wal jamal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannata amal Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Al istiqamah wal jamal wal husnul khatimah. Innal husnul khatimah minal husnul khatimah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul Fatihah. Iya karena ambudu ya iya karena sain hadina syurubal mustaqim syurubal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin maka ten berlenggah muka muga dan enten barokah pengen ngaji kata ning wektal kawontenan awak tasih saya nyuwun pangapunten sanes wektal umur panjang saged panggihan lepat nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh.